Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. tarde, ben queridos escoitantes. Hoxe aquí en Galegos Novais mm, Radio Samboy eh, mm, Topome soxiño Parece ser que o noso compañeiro Armando Fernández Está un pouquiño indisposto Pero mm, seguro que en pouquiño tempo Na vindeira ocasión seguro que estará aquí con nosotros Desexámoslle que se recupere pronto Eh, o que facemos é, como sempre, darlle a benvida a todos os escoitantes, a todos os nosos seguidores, desexarlles que pasen dúas horas agradabilísimas que vamos a poñer con música, con noticias, con informacións, con entrevistas interesantes. Eh, darlle as gracias ao noso técnico David, que grazas a él isto está en antena. Eh, o que facemos sempre, poñer un bocadiño de música para adubiar o noso programa, eh, de seguida conectaremos coa primeira persoa convidada, que nesta ocasión é unha artista interdisciplinar galega que ven a Rosaría de Castro esta fin de semana. Vamos a la música. Un um cravo que tú me deste the ground Esta música sérvenos para recibir precisamente a, a Rosalía. Rosalía que, como dixen ao comezo é unha artista interdisciplinaria que vai a, a vir precisamente, vai estar o día 7, este sábado concretamente na Asociación Rosalía de Castro presentando un seu último libro que se titula Unha pedra no zapato que non ten unha pedra no zapato de vez en cando? pois <laughs> sí, a ver, que quen se atreve a levantar a man para dicir que non ten ningunha pedra? Sí, claro. vez non lle tocou, verdad? sempre, sí, sí, sí. pedras eu penso que sempre, sempre levamos nos zapatos. E algunha areiña, pois pues, casi, casi ven casi todos os días. Bueno, a verdad que sí. tú vas a, a presentar ese libriño aí na nosa asociación, pero que a túa, mm, mm, non sei, eh, a túa performance, digamos, non é solamente sí. presentar o libro, non? Exacto, cando a xente escoita ou lé o de presentación do libro, sí. a maioría das veces faise unha idea moi um, como moi uh, académica, non? De, sí. do que é unha presentación moi seria, sí. como con un, cun peso de moita seriedade, de algo moi académico, moi complexo. Eh, en verdade, eu sempre procuro enviar eh, vídeos para que as asociacións e as persoas coas que colaboro para facer as presentacións do libro para que vexan que o formato que eu propoño é un formato cultural que ten a, a forma de faladoiro mm. e así como a min me gusta formulalo eh, eh, para describilo eu creo que é a, para, a palabra máis axeitada mm. un faladoiro eh, para min ese é o obxectivo que, que falemos Exactamente, o que ti queres non é somente que, que coñezan o teu libro, sino tamén que eh, cambio de impresións, digamos, non? Sí, exacto. O libro, digamos que é a, a excusa perfecta <laughs> para que poidamos abrir certos temas que normalmente non ousamos abrir mm. porque son moi delicados, porque nos dá vergonza ou mm. porque simplemente non temos ou non nos proporcionamos ese tempo, ese espazo, e atrévome a dicir que nin esa compañía coa cal poder tratar estes temas. Uh -huh. Bueno, eh, pero uh, algún argumento ten ese libriño tamén para poder claro, dar, para sí. poder darlle viveza a ese charla que ti dices, non? Eh, por suposto, sí, sí, o libro que nos dá é unha, unha base sobre a que construir o faladoiro. Hmm. O libro eh, trata diferentes eh, temas, son cada capítulo, ah, pois, ah, trata un tema diferente, eh, entón o que facemos no Faladoiro é replicar un pouco isto, ler un dos capítulos e eh, a partir de aí abrimos ese tema e ábrese o Faladoiro. Entón o libro é moi totalmente toca temas da actualidade, eh, que non deixan indiferentes a ninguén ou seja, que a presentación é precisamente algo que ten que ver co, co, co tema da, da, da, da escrita que te fixeche, pero que das pé para que a xente se implique nesa presentación ou nese precisamente co faladoiro, é dicir, facendo preguntas que ao mellor non teñen moito non teñen moito figo porque non coñecen o, o, o intríngulis do, do, do libro, non? Um, A ver, a, a idea sempre é compartir partindo do libro, eh, pero a idea mesma do libro é que despois de cada capítulo hai un, un espazo para ti, para a persoa que lee. Ajá. Entón, estamos facendo, eh, levando ao vivo eh, esa mesma estructura do libro no papel, pois levámola ao corpo e ao, e ao presencial, non? De a, lese sobre un tema, ábrense preguntas e intervén quen quere. Non, non, non é para nada... É dicir, espontaneamente, quen quere intervén. Eu tamén, obviamente, convido non a, a participar. Eh, pero eu escribo, este libro está escrito dende aquí, dende a experiencia do, persoal e dende deixar aberta a porta para que outras experiencias, outras opinións poidan tamén manifestarse a ah, ou sexa, é casi casi casi un comentario de texto de, que, que ti provocas, non? É dicir, todos eles, os asistentes, poderán participar nesa charla na que ti, claro, incluís o, o, o, te, o, o teu texto e a, a tu, e a túa base, pero que mm, así aceptas cualquier proposición ou cualquier proposta, cualquier idea dos propios asistentes. Exacto, sí, é mm, unha maneira de facer un faladoiro eh, transversal e horizontal. Non porque eu sexa autora, resulta que sei máis ca a mm. outra persoa que teño en fronte. Uh -huh. Perfecto. Eu, digamos que eu como autora son a, fa a facilitadora deste faladoiro eh, tamén ao final escribir, ser escritora ten moito de atrapar eh, momentos de vida, non? Momentos de vida propios, pero alleos tamén. Entón, sempre calquera testemunho de calquera persoa eh, para min é unha fonte de, de inspiración. Eh, e iso é o máis eu creo que é unha das cousas máis fermosas do, das presentacións do libro é que son moi moi nutritivas en todos os sentidos eh, para as persoas que asisten, pero para min tamén. Perfecto. Bueno, ti na, eu mirei nas redes sociais que tamén te, te, tú te, tes presencia, nalgúnha delas dices que eres galega cuerpo, voz, palabra e espectáculo, forma, bueno, pues, <laughs> quer decirse que, que o que ti pre, pretendes non é solamente eh, eh, palabra, sino tamén espectáculo é algo de, de digamos, eh, a palabra xunto co, co espectáculo. Sí, eh, en verdade, aquí o importante para min é transmitir que, que é un todo, non? Así como somos un todo como seres humanos, eh, pois tamén, para min non, non sei, eu concibo así, eh, poñer o corpo, poñer a voz, hmm. eh, a voz que tamén leva a palabra, por suposto, eh, e poñer todo os nosos recursos, a mente, o corpo, a voz, a palabra, eh, poñelo ao servizo do, do, do momento presente no que nos xuntamos, non? Nese, nese faladoiro. Perfecto. Bueno, eh, esa... Eh, es, esa túa presentación vai a complementarse cun acto especial posto que eh, a asociación ten, eh, bueno, ten, eh, ten a túa presentación dentro dun acto que, que ten moito que ver co, co, co Día da Dona, a ensalzamento do Día da Dona, que os, día, a, os días da dona son todos, pero ese día parece ser que, que, que é, é fundamental, posto que as mulleres da asociación teñen previsto, pois eso, cantar contigo, contar contigo, posto que hai unha un, un grupiño que se chaman as Rosalieiras, fíxate ti, un nome sí. parece un nome interesante sabendo teu nome tamén, eh, sí. poste que a nosa asociación Rosalía de Castro ten esas mozas que van, a, van son cantareiras e eh, que se titulan elas mesmas Rosalieiras. Pero tamén verás que farán un acto eh, moi interesante que xa levan varios anos facendo as madis dos, do, dos alumnos e, e outros e os propios alumnos, algunhas mulleres, pois van a participar traendo algún que outro produto elaborado por eles mesmos para despois disfrutarlo despois da, da, da túa eh, extraordinaria, seguro, presentación. Pois oxalá que sexa así de extraordinaria eh, sí, sí, que así me comentaron ¿no? que vai haber unha merenda maravillosa Sí, sí, sí, bueno é eh, un, eh, eles, eh, eles re, bueno, elas, as mulleres, pues, eh, teñeno xa organizado cada ano precisamente para productos eh, elaborados por elas mesmas que, que son de pica a pica, pero despois tamén de postres. Sí, sí, é eh, sempre, sea... pero non pode faltar. O povo galego é un povo larpeiro. <laughs> Exactamente, sí. Sí, sí, as fiós non van faltar, xa verás. Sí, sí, sí. E, e outros produtos que, que elaboran as propias mulleres, algunhas delas con, con moitísimo agarimo e moito, moitísimo cariño. Bueno, e ti que esperas da, da, da participación dos, uh, bueno, dos actuantes, dos que este presenten ali? Mm, en verdade, non espero nada. as presentacións do libro ensináronme a... Mm, non só as presentacións do libro, podo dicir que a vida, non? Mm. <laughs> ensíname, ensíname cada día que um, o momento presente é está vivo e que non hai maneira de predicilo nin de controlalo. Entón, um, é sempre estar eh, aberta, non? Disposta a que um, pode haber cambios, a que as cousas podes, podes inevitablemente pois podes facerte unha idea ou ter unhas expectativas, pero despois a realidade vai ser a que sexa. Entón, coas presentacións do libro gustame moito esta sensación de que vou eh, como un salto ao baleiro, non? Vou, eu vou con, con moita boa disposición Eh, eh, vou saltar eh, a ver a ver se se abre o paracaídas. <laughs> Muy ben. Bueno, pois eh, o que nos te garantizamos porque somos talismán para as persoas que entrevistamos, eh garantizamos che moito éxito. Eh eh bueno, pois desexamos que que que ese acto sexa moi agradable para ti e cheo de garimo. Pois iso eh, non me cabe dúbida, eh, é unha das cousas máis eh, fermosas que, que sempre recollo de calquera presentación do libro, que ao, fun, ao final o fundamental é esa xuntanza presencial que, que se que se fai, non? Que convocamos como... A mí gusta moito dicir esta frase que a digo en cada presentación, que é sentar alrededor da fogueira, mm. sí? prender a fogueira da sabedoría colectiva entre todas as persoas, eh, sentarnos ao redor e compartir e cada quen valle botando leña para que esa fogueira siga viva. Eh, creo que ese é un acto revolucionario, é un acto cheo de amor Mm. que, que podemos facer a revolución dende o amor, dende a xuntanza e dende o colectivo, dende a comunidade. Eh, intercambio de opinións, claro que sí. Exacto. Bueno, por certo, eh, dixete que, que non, non, non leva un carisma demasiado académico, pero isto tamén está na academia, é dicir, inter, eh, interpoñer e, e intercambiar opinións tamén é académico. Sí, desde logo, sí, sí, pero cando eu dicía referíame a, a que hay personas que asocian académico con algo serio, Muy, con algo sí. Eh, a, aburrido, sí. gris, <laughs> sabes? Pero en eh, eu, eh, eu eh, non o vivo así, porque por suposto que a escritura, eh, eh, os temas que se tocan, eh, a maneira de estruturar o pensamento e de eu escribilo, por suposto que tamén é académico, claro. pero eu non, non o vivo como algo... Sí. Eh, demasiado eh, serio. demasiado Exacto. serio. Exacto. Non o vexo como algo inaccesible, eh, entón, eh, iso... é o importante é, para min, priorizar a reunión, a xuntanza, e iso imos conseguilo seguro. Vale. Eh, noraboa, bueno, xa, xa, xa, xa adianto os parabéns, porque xa vou, vou repetirche que, que vas a ter éxito. Escoita, unha cousa que quería comentarche, nós temos tamén a, deso, de eh, esa inquedanza que lle chamamos eh, teatro, eh, eh, de vez en cando eh, interpretamos unha obriña que, que temos un grupiño que lle chamamos eh, Anduriña, ese grupo... Si, Sí, ese grupo, pois, eh, eh, bueno, para... Mm, pas, parou, ou sea, paramos de, cando apareceu o, o COVID, pero e, seguimos eh, tendo inquedanza para poder interpretar algunha obra máis, pero non ainda non atopamos ningunha. O sea que si ti que tú sabemos que ti tes moito que ver co teatro, eh, tes algunha sí. cousa que eh, mm, tes aí nun, nun caixón esquecido, pois pues, a mellor somos capaces de de darlle vento e, e poñernos a estudialo. Pois pareceme unha proposta fantástica. Bueno, pois estaremos ali. Eh, eh, aparte de aplaudirte e de, com, com, compartir contigo, pois si, si, si tes ese, ese detalle de darnos unha proposta, pois somos capaces, vamos a intentar estudialo. Pois pareceme, agradezo vos moito que, que pensedes en min, que me o propoñades. Eh, eh, creo que sería moi moi fermoso, verdad, de conseguir seguir colaborando alén da, da presentación do libro. Pois, moitísimas grazas, Rosalía. Veña, seguimos en contacto eh, ata, ata o sábado que, que nos veremos pe, personalmente.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 Galegos no Baix. Sí, sí, Galegos Baix, pero estamos escoitando un o último disco de Treixadura. Titúlase Portalén. Ali o noso técnico atento a todas as músicas, colleu e eh, ponos eh, a última mm, música que aparece de, de dura. Eh, van a presentarla en Vigo o día 14 mm, precisamente, pero nós eh, temos primicia. Estamos compartindo con todos vosotros esas algunhas das pezas de ese último disco Portalén. A ver se algún dos nosos escoitantes é capaz de descubrir que quere decir eso de Portalén. Bueno, que eh, o que facemos é continuar con música e de seguida volvemos outra vez a Galicia porque agora agora tócanos conectar coa capital da Ribeira Sacra, que ali estará o noso correspondente mm, Xosé Manuel, que é eh, o encargado da sección Quen che preguntou. Vamos alá, música. Baixamos a música, que temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente ali na Riviera Sacra, na, na capital da Riviera Sacra, ali Monforte de Lemos, temos a Xosé Manuel Fernández Montes, que é o encargado da sección que enche preguntou, que, como sempre, eh, el subdivide esta sección en varias partes, non, Xosé Manuel? Correcto, quen se preguntou é a miña colaboración con Galegos Novais, hmm. eh, ten tres apartados. Moi ben. Vamos o a... primeiro dele, eh, con esa entradiña, é o bule bulo. Vamos a la, vamos a poñer a entradiña do bule bulo. Hai tes, a entradiña do búlebulo, que se trata de atopar ese intento de coladeiro con respecto a, a unha trola que ti por aí... Correcto, correcto. Como sabedes, eh, insistimos, é eh, un, unha recolleita de novas da actualidade galega, seis en concreto, e desas seis, unha non é real, unha é un bulo. Hai que estar atentos, atentos, atentas, a ver xo cachades Vale. Empezamos. Eh, o inverno máis chuvioso dos últimos 25 anos. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Os datos recollidos por Meteo Galicia sitúan eh, o inverno meteorolóxico eh, dezembro, xaneiro, febreiro como o máis chuvioso dos últimos 25 anos. A media de choiva ascendeu a 800 litros por metro cuadrado, o que supón un incremento do 81% respecto ao habitual nestes meses que referimos decembro, xaneiro e febreiro que se consideran pois, o inverno meteorolóxico como dixemos antes e eh, febreiro, concretamente febreiro eh, deu uns datos espectaculares de 304 litros por metro cuadrado. un 160% máis que o valor climático habitual Madre estes datos non os tiñamos dende o ano 1979. Madre mía, madre mía. Pues, bueno, e con cabreiro histórico de sí, Choiva. Sí, sí, sí, sí, sí, vaya. Bueno, menos, menos mal que aguanta. Veña, segunda. Investimento en prevención de incendios é eh, unha obriga para as comunidades de monte. A Xunta remitiu unha carta aos titulares dos terreos das comunidades de montes para lembrarles que teñen que limpar a biomasa antes do 31 de maio. Obriga que tamén teñen os particulares, como todas e todos sabemos ou deberíamos saber. Sí. Ademais, nesa mesma comunicación, a Consellería de Medio Rural traslada a necesidade de destinar polo menos o 10% das súas eh, as denominadas cotas de reinvestimento, que son parte dos ingresos, en traballos de prevención de incendios e en infraestructuras preventivas. O obxectivo desta comunicación é reafirmar que a, a prevención é unha tarefa que eh, comeza nos propios titulares dos montes, Ajá. que é unha responsabilidade de todos, dos propietarios sí, pero tamén das comunidades de montes. E por, por que quede claro tamén a que nos escoite, nas comunidades de montes, o 40% dos ingresos que reciban, as que pois venden madeira ou teñen outra actividade eh, que, que, que, que xenere pois, pues, beneficios, sí, sí. o 40% deses ingresos eh, hai que eh, destinalos a reinvestimento. Muy o sea, bien. que 40% deses beneficios teñen que ir para eh, mellorar eh, a, a pues, camiños, mellorar a, a, as plantacións, sí. etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, dese 40% de ingresos, eh, coa nova lei, un 10% especificamente teñen que ir para prevención. Moi ben. Entón a Xunta lembralle ás comunidades de montes que ese 10% do 40 de beneficios que podan ter teño que destinar, destinar necesariamente a, pues, a plans de prevención, sí. eh, contra incendios, eh, pues eso, eh, que, que non nos pille despois o touro como nos está pillando. Moi ben. Segunda, terceira. Terceira, terceira. Fragata con base en Ferrol, camiño a Chipre. Eh, o Ministerio de Defensa mandará a fragata Cristóbal Colón, con base no Nacional Militar de Ferrol, e Caraugas de Chipre e Creta. O buque integrase nun grupo naval de alto nivel liderado polo portador francés Charles de Gaulle, sí. no que tamén participan unidades da Mariña Grega. Eh, ante críticas eh, varias, a, por esta operación, a ministra Margarita Robles di que este movimento non significa que España entre en guerra. Trátase, segundo ela, dunha misión defensiva amparada polo dereito internacional. Bueno, bueno aí está. Aí queda. Aí está. Vimos pola cuarta. Cuarta. Quen se preguntou, premiado, a sección radiofónica que se preguntou, que ben sabedes calé, é do programa de radio Galegos Novais, candidata a mellor colaboración de radio en galego do 2025. Participa na categoría de espazo de divulgación e conservación do galego, valorando eh, para a súa candidatura especialmente o seu apartado de sabedoría popular. Os premios para formatos de radio en galego están promovidos polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e os fallos faránse públicos o 18 de abril nunha gala que terá lugar no Teatro Principal de Santiago. Anda. Xa, xa que, bueno, hai que, pues, hai que ah, felicitarse. Home, algo nos tocará, home, encantado. Eh, ti o máis o, o máis beneficiado, pero a, ah, o, o, o, Bueno, todos, todos, que son traballo de equipo. Eh, pois a en... pago eu, pero está dentro do, no, do programa, que galegos do máis. Noroboa, noroboa, moitos parabéns. Veña, va, segui, seguimos, eh, seguimos. A ver, a ver, é unha candidatura. Mm. Ah, Porque, vale, vale, vale, vale. Non, non sei, xa non, non poñas o carro diante dos bois. Ah. Xulio. <laughs> Bueno, candidata, candidata, aí ah, hai, sí, sí. outra. Sí, volvo a ler, sí. Quen che preguntou premiado? Candidata a mellor colaboración do galego. Vale, vale, vale, vale, vale. Premiado era como interrogación admiración. Eso, sí, sí, sí, sí, sí. Perfecto. Candidata, candidata. Eh, imos co, coa quinta. Teña. Emigrantes retornados. Segundo o secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, Galicia recibiu alrededor de 50.000 persoas retornadas entre 2018 e 2024. Miranda defende que o saldo migratorio fixo gañar 140.000 habitantes a nosa comunidade autónoma, mentras que o PSDG PSOE e Berega eh, lembran, o xeito, a xeito de crítica, que dende 2009, ano no que entrou no goberno PP, e non entendeu que está, emigraron preto de 500.000 galegos e galegas. Ah, pois xa ves, non, non, non é unha, unha cifra que mellore precisamente a situación pois galega, non? É dicir, retornados dice que 50.000 dende do 2018 e, eh, eh, bueno, pois emigrados moitísimos máis. Exactamente, votamos contas, que, que sabes que as contas sempre se votan, que non as súas. Sí, sí, sí, sí, sí. En calquera caso, segundo programa este de, de fomento do, do retorno para tamén fixar poboación en Galicia, coñecido con non sei como, non me acuerdo como se chamaba este programa, Galicia Retorna ou algo así. Uh -huh. Pois, segundo a Secretaría Xeral de Migración, mm, retornaron do 2018 ao 24 50.000 persoas. Bueno, eh, é un bo dato. Galicia Retorna, se chama o programa, sí. Bueno, o gallá, o gallá que eso se xa beneficioso, pero claro, o que, o que non é tan beneficioso é que xente tamén preparada pois desapareza de Galicia e, e, e, e, se, e se vai á emigración, non? Sí, sí, sí. Bueno. O, dato, o dato tamén, claro, eh, falamos de 2009. Eh. Claro. Bueno. as contas que agora non teníamos que calcular coa calculadora. Bueno. Xa están, bueno. xa están as cinco eh, noticias... Falta cinco... unha, falta unha. Ai, sí. sei, seis, sei, sei, son seis, Xulio. A ver, veña. Imos para sexta. Eh, denuncias por agresións a persoal sanitarias. Galicia registrou medio cento de denuncias por agresións a persoal sanitario no ano 2025. Son datos da Policía Nacional e eh, que no total do Estado alcanzou a cifra de 513. O sea, que 513 denuncias por agresións a persoal sanitario a nivel eh, español eh, a nivel galego houve 50 denuncias reportadas. A Coruña, a provincia con peores datos, 30 denuncias, e curiosamente na provincia de Ourense non consta ninguna denuncia por agresión a persoas sanitarias. Vale, vale, bueno, parece que hai máis concienciación social <laughs> nesa zona, vamos. Pues pois parece que en Ourense hai máis sentidinho. Vale, vale, <laughs> mellor. Veña, o gallaque que eso prolifere, non? Que non solamente seña Ourense, senón que se estenda para todas as demais provincias galegas. Ben. Correcto, exactamente. Eh, a ver, xa topades logo e bulo desas seis novas que acabamos de referir. Veña, son seis, eu, eu a, a, anunciei a, a quinta e agora a sexta xa está rematado. Vamos á segunda entradiña que ten moito que ver tamén con noticias, pero especificamente da Ribeira Sacra. Vamos alá. Vale, xa temos a, a entradiña. Correcto, pois aí imos co que pasa que pasa na Ribeira Sacra, este informativo acelerado de cousas salientables de, deste territorio. Quedamos. Vale. Eh, Feira do Viño de Chantada. Chegamos a, con este evento a súa 43 edición. Será do 6 ao 8 de marzo, ou seja, esta fin de semana, a partir de mañá e ata o domingo. Tres, tres adegas e unha cata oficial e outra popular. O sábado 7 ás 10 será a cata oficial e despois de 11 e media a 2 e de, de, de 6 a 8 e media da tarde a cata popular música tradicional e de charangas eh, Grupo Asia e Orquestas Compostela Solara para poñerlle música ao evento. O domingo 8, lectura do manifesto do 8M a 12.50 e ás 13 horas pregón do o coñecido xornalista, humorista, artista Roberto Vilar. Anda, xa que este ano pois pregoa a Feira do Viño de Chantada. Tamén haberá unha feira de oportunidades e mostra de artesanía, así como pois un espazo eh, para poder guardar os nenos que vaya con eles eh, que irá pois estar tranquilo unhas horas. Seguimos, conta atrás para a Feira Medieval de Monforte. A súa 22 edición está en marcha Será o sábado e domingo de Semana Santa, ou que é o mesmo, 4 e 5 de abril. O Concello vende poñer en marcha xa a súa campaña promocional lanzando o vídeo oficial. O evento segue a espera de ser declarado festa de Interés turístico galego e solicitude que presentou na 20 edición, estamos na 22, e aínda non hai unha resolución da Xunta, co cal, dende, a, dende o goberno local, pois eh, deixan caer a, pois a súa eh, digamos, danza un dado a xunta de por que está retrasándose tanto esa declaración de festa de, turis, de interese turístico galego. E outra, o pleno de Quiroga vende aprobar por unanimidade a declaración oficial e institucional do 23 de febreiro como día de Rosalía, co compromiso de realizar actos que poñan en valor e lembrar a súa figura, obra e pensamento. Eh, que máis? Eh, recuperación do galego autóctono no Cobrel, unha moi boa e eh, xeitosa iniciativa. O Colexio Público eh, Poeta Uxero Boneira, de Folgoso do Cobrel, pide axuda á veciñanza para recuperar expresións e palabras galegas en desuso. Cunha recolleita a través de cadernos que depositan en diferentes lugares do Concello e tamén coa axuda dunha ferramenta digital onde eh, a xente tamén pode colaborar coas súas achegas, tentan rescatar expresións e léxico da zona ante o risco que corren de desaparecer pola súa falta de uso. A iniciativa chamase Palabra no Tempo. E rematamos con tamén outra feira do viño, esta tamén que está por vir. A desover, presenta o seu cartel e a, o programa de actividades do mes do Amándito este mes de marzo fan actividades alrededor do viño eh, sober previas a o que será a de Bandita Feira, que será os días 27, 28 e 29 de marzo. Eh, tamén se presentou, como vos digo, o cartel, obra de Marta Luisa Silvarrel, artista de Begonte, eh, como vos digo, un mes cheo de actividades con concertos, presentacións literarias, xornadas alrededor do viño, como unha cata por parellas, xornada de maridaxe, canta máis profesional, andaina, por parroquia, cinema, bueno, un mes cheo de actividades eh, anticipando esa feira do viño da Mandi a finais deste mes de marzo. Que, que xa, xa ten moitísimos anos de, de celebración, verdad? Sí, mira, concretamente creo que eh, chega a 46. 46, non? 46, sí, sí. 46 edición, veramente. Sí, sí das máis bellas de... Bueno. Se, non, se non a máis bella, agora fazme vida, tirei que consultalo, pero se non é a máis, a máis bella, das, das máis bellas igual a primeira ou a segunda máis bella. Sí, que ademais este, este cartel, según teño entendido, é un cartel cinematográfico, por así decirlo, según, eh, según recibimos aquí na redacción. Así, así o, o bautizaron, sí. Bueno, Vamos a, a, a terceira sección que ten moito que ver tamén, como acababas de comentas moitas cousas do galego, ten moito que ver co, co galego. Vamos a, a, a súa entradiña. Música idioma. O idioma é a, a chave co que vemos agora. Vamos a que eso ten que ver coa sabedoría popular. Exactamente. Vamos a Eh, esta sección que candidata ao premio, que dixemos. Eso dixemos, eso nos dixemos. Eh. Correcto, pois teño catro eh, tres cousiñas moi breves e despois a cuarta, pois xa esta colaboración, como sabedes, ese sí. audio que nos manda un amigo amiga eh, no que define a súa frase de Fran o dito favorito eh, dando un pouco máis detalles de, de por que é o seu preferido pero empezamos por esa recolleita da libretiña pequena eh, teño tres cousiñas unha é unha reflexión que me gustou, que escutei outro día decirle a un paisano que dicía os 60 anos só es novo cando morres Tamén se pode aplicar, pois, segundo o caso, eu podía aplicar xa aos 50 e pico, e outro podía o mellor aplicar aos 70, porque ainda hai enterros nos que cando morre algún de 70 e escoitas por aí algún paisano, ai, pois era novo. Morreu, morreu ben novo. Claro, pois é, é conveniente escoitar eso precisamente, bueno, é conveniente, é, é, é asido escoitarlo precisamente. Novo, novo vai che, con 70 vai che vou de novo, pero bueno, cada pero, un... Pero depende do, dos contertulios. Correcto, pero a min, quer dizer, a min 50 eh, xa non me chaman novo nin rapaz. Eh, o que dicía o paisano é verdade, a reflexión. Se, mor, se, se morro e ven a mi esquela ou ven ao meu enterro dirán, oi, que novo era. Exacto. Entón, entón daí a reflexión que é moi boa, sí. moi... Moi a caída, moi a caída, sí, señor. Moi a caída, que, que aos 60 anos, que podemos dicir aos 50, repito, uh -huh. só é novo cando morres. Moi ben, moi ben. Bueno. Que máis? O... Eh, un saúdo de despedida dun amigo meu que tamén o coñecido como Pitis e que tamén colaborou xa na sección esta de fraseoloxía eh, xa tirei del e nos mandou un audio no seu día, sí. pois obsequioume con outra frase maravillosa, con moita sorna, eh, que ten tamén a Mancheas, sí. eh, di que, bueno, é músico, eh, toca nunha formación tradicional que chama de eh, chamase chama o, eh, o recanto. Ah, de Quiroga, recente nos entrevistados. Sí, sí. Pois é un componente do recanto, e tamén é, como vos digo, agacelloume cunha frase moi boa. Di que despois de tocar, cando tocan en algún sitio, eh, despídense coa seguinte frase. Bueno, que vaya todo moi ben e perdoade por aguantarvos. Aguantarvos, o sea, non aguantarnos, non? <laughs> aguantarvos, exactamente. Entón, hai que entrar en collelo. pero ahí está sol evidentemente. El remato, el remato pensamiento un pensamiento filosófico, este no es galego, pero bueno, es decir, sabiduría popular e. es. seguro que eh, si buscamos una eh, pues por ahí una nuestra tradición atopamos una frase o un pensamiento equivalente pero es que lendo lendo así cosas de filosofía los eh, filósofos Senó de Citión, gustoume unha frase moi boa, sí. Hmm. que por iso a comparto con vos. Máis vale tropezar cos pés que coa lingua. <laughs> hai, hai que hai que dar eso. Hai xente que lle dá igual tropezar coa lingua e hasta tropeza de, de moitas veces. Pero bueno, sí. eh, se lle collemos o sentido propio, é certo que ás veces vai vale pegarse un... Un traspié. <laughs> un, un, un pequeno un pequeno golpe sí. no nariz un mesmo o caer o tropezar con algo que meter, sí. que meter a pata dicindo o que non se debe Sí, eh, non mollando Entendemos, a... entendemos, sí, non? Sí. non mollando así non queimando a lingua Exactamente, firma e <laughs> Exactamente. Bueno, pois eh, isto eh, remata cunha uh, colaboración que ti sempre nos unha, unha colaboración uh -huh. do meu amigo Xirardo Rodríguez. Vale. Eh, pois eh, foi Vamos. controlador aéreo moitos anos, coñece moito moito da aviación, ten, ten un libro sobre aviación moi aviación galega moi moi boa. Uh -huh moi bo, e eh, despois tamén ten un, un libro que, que fala sobre as terras de Girona, concretamente das terras de Vendollo, e eh, outros lugares ali do Concello de Quiroga, tamén eh, moi, moi interesante. Sí, sí. bueno, e ofreceuse, despois de pedirlo, a, a colaborar esta sesión cando que irades. Moi ben, pois vamos pedir ao noso técnico que arriba esa colaboración. Veña. Bo día, son Xerardo Rodríguez Arias, adicado profesionalmente ao mundo da aviación e hoxe xa xubilado pois a fondo e difundo a nosa historia nese eido así como tamén a das terras de Quiroga das que son originario. Hoxe quero contarvos un refrán que escoitei dende moi pequeno da miña boa, pero que non entendín até que medrei. Ela responde apostaba con este, con este refrán ante situacións, chamémoslle, de enfrentamento verbal. E decía, xenio, xenio, xenio tamén xotiña tiña San Douteiro e máis andabañe ca muller. A casa Douteiro tiña varios forros na miña aldea e noutras do noso val, até ben avanzados os anos 30 do século pasado. Eh, San, o protagonista, tiña, por tanto, un gran poder social e económico naquela altura. A comparativa vertida no refrán desarmaba ou deixaba desarmados aos interlocutores. A verdade é que a mensaxe era clara. Non talporices, non berres, que a ti tampouco xa servir de nada. Pois un agarimoso saúdo dende a terra de Quiroga e que teñades un bo día. Algo que se pode mm, atribuir a moitísima xente, non? Sí, claro, eu, mira que sendo de Quiroga, nunca escoitara esta, esta frase, este dito, mm. eh, pola explicación eh, complementaria que do dito nos deu Xerardo, queda eh, pois perfectamente eh, encaixado. Lúcida. Ten to, todo sentido, non? Ten moito lucidez, non? Xan douteiro, ademais. <laughs> Está ben, está ben. Xenio, xenio, tamén tiña xan douteiro e andabanlle con muller. Sí, sí. Xa que de pouco vale que teñas moito poder, moita influencia, sí. Hmm. eh, que tamén che poden vir reveses. Sí. E eh, cousas que mellor os esperan Al, de... Algún roto aparece por aí. Exactamente. Entonces hai que ter cuidadiño, non jabarse demasiado cando en realidade pois todos somos eh, xente do rural, xente do normal, non? Xa, e eh, tamén co, co sentido que decía Xerardo, de, bueno, de que vale alporizarte, de que vale eh, laiarte ou pois en, encabuxarte sí. se, se non vas conseguir nada. Exacto, sí, sí, sí. Non, como por, por moito que se xa en Douteiro sí. ou xa en Perillán, eh, alporizarte o que queiras, cabrete o que queiras, saca o xenio que, sí, sí, que bueno. Sí, sí. Xenio, xenio, exactamente. Non, que... non, non va remediar algunhas cousas ou evitadas, non? Ten, ten doble interpretación isto eh, ademais é, é, é preciosa tamén eh, é dicir é, eh, xenio xenio tamén o tiña fulanito de tal, pero andabanlle coa muller. Quer decir que ti podes ter moito, moito, moito referíndose, por exemplo, o, a riqueza, non ter, podes ter moita riqueza, moita riqueza, pero ao mellor vas cun, cun, cun, cun pantalón que por, tra, por detrás ten un remendo. Claro, claro, claro. Entonces, que, que decirse que, que esa aplica, a aplicación deste, deste refrán é fantástica. Ten moitas versións. Sí, señor. Eh. Pois pues, Moitas bueno. gracias, Gerardo, desde aquí, desde Galeos do Baix. Pois moitísimas gracias a Gerardo tamén e a ti por a túa participación. Xo, Xosé Manuel, que teñas bueno, unha sí. feliz semana eh, ata máis vernos. A ver se si, a ver, a ver si acerto eso de, de premio concede, que se concede. Vamos alá. A ver, estaremos pendentes, a ver, vale. Veña, ata outro momento. Mo, moitísimas grazas pola túa colaboración. Música para despedir a Xosé Manuel. foste tu quem prometeu. Galegos no Baixo. baixamos a música, que é unha música de primicia, de en conta, está aí Portalén que é de Treixa Dura, pero o importante é o que vamos a ter a continuación. Falamos con mm, Laura Prados, que é da Asociación de Muller, Amas de Casa de Mulleres de Mazaricos. Moi boa tarde, Laura. Moi boas tardes, xente. Amas de casa, de, amas de casa de Mazaricos, Asociación Cultural El Orreo, según teño entendido. Sí, bueno, porque temos dúas asociacións inda que, bueno, é a mesma directiva o que leva todo, porque Ajá. Ah. temos que ter separado a zona do folclore sí. coa zona de coa coa zona de traballo das amas de casa, usuarios e consumidores. Moi ben. Entonces bueno. son dous epígrafes diferentes, pero é a mesma a mesma senta a traballar e o mesmo fin. Amas de casa de Mazaricos, non? Eso é sí, importante. Certo. Bueno, en primeiro lugar, moitos parabéns porque teño entendido, segundo chegounos aquí a redacción, que tiveste de moitísimo éxito nunha festa que xa leva bastantes anos, máis de 20, teño entendido, que a, a festa do, do, do bolo de pote, non? 27 anos, concretamente. Bueno, pois eso, nos facemos no seco, non sei se ano pasado fixemos, pero este ano volvemos a, a chamarvos, pa, pa, este ano non puidemos facelo antes, pero facémolo agora para felicitarvos, porque teño entendido que tiveste tanto éxito, tanto éxito que non vos, vamos, non quedaron bolos de pote para probar vosotros. Pois casi que non, casi que este <laughs> ano máis tuveramos, a verdad que fui moi boa acollida, mm. eh, modestamente decir que estaban buísimos, claro Eh, evidentemente para quen lle guste claro. tamén hai que ser realistas non a todo mundo é do seu paladar pero bueno, como a todas as comidas sí, sí. pero estaban saíron moi ricos e, e a verdad que o tempo axudou e foi un, un orgullo facela e un éxito total bueno, total, total fantástico, de Noraboa, pero tamén fostes Gracias. convidados, des, na casa de Rosalía, teño entendido que tamén des aí, tamén vos felicitaron, que tamén des ali, non? Sí, sí, pois pues mira, con na casa de Rosalía, con Ansungueira, eh, levamos nove anos traballando con él, Ajá. Eh, desde que souberon da nosa existencia, eh, e eh, eh, bueno, moi ben. A verdad que tamén ten moi boa acollida, sí. moi traballan moi ben, eh, promocionan moi ben eh, e eh, eh, dá gusto, da dá gusto participar. A... Sí. Acompañou o bolo do pote con ese caldo de gloria que din eles, non? Sí, sí, este ano que o fixo mm, o cociñeiro da Basto, bueno, un restaurante que hai en Santiago. Sí. E non me acordo agora como se chaman o nombre, pero bueno, sí, era sí. conocido como como Abastos. Sí. Moi eh, ben, estaba moi bo tamén. Bueno, o sea, que en cuestión gastronómica disfrutando tamén, non? O, o... <laughs> Bueno, sí, é moi importante. <laughs> Home, claro. Bueno, que, Conocer que... a cultura gastronómica dun sitio é moi bonito, é moi importante tamén. Home, 27 anos que, que, que levades adiante todo eso. máis había moi bo tempo, e entonces, claro, eh, eh, quizás remataronse, o sea, mm, todas as racións repartíronse precisamente porque había moitísima xente, non era somente os veciños de, de Mazaricos, non? No, no, home, xa hai moito, xa levamos moitos anos que ven moita xente da fora eh, coñecer o produto porque eh, é un produto moi moi antigo, sí. pero porque se facía antiguamente nas casas, evidentemente nós agora enriquecémolo sí. Mm, bastante con co, con mollo que lle facemos, co rostrido, pero é verdad que tamén hai que decir que o sol e o bo tempo que había, a, a temperatura, mm, asudou moitísimo a que a xente pudera participar máis aínda, se si cabe eh, a parte dos viciños, que esas son fixos, todos os anos chovo ou ento sol, eh. este ano, pois, oye, eh, axudou un pouquiño que esa xente de, de longe pudera acercarse, porque, bueno, eh, invitaba o día tamén a ello. Claro. Eh, e, eh, bueno, despois, saber o que te vas a comer este ano, tamén tivemos unha novedad mm. que insertamos, pois, unhas... Eh, uns mm. Hmm. para poder eh, coller a súa, a súa ración e poder levarse, non a queres comer ali. Ajá. E tuvo tanta acollida que mesma xente que levaba o plato quería plato eh, por se lle sobraba algo do que levaban da ración do día, porque a verdad que somos farturentos, <laughs> pois ao levaban para casa. entonces eh, tamén tuvo moi boa acollida esa, esa iniciativa que tomemos este ano, porque eh. ás veces, claro, non comes todo e deixalo, no, deixalo na mesa. Hmm. E era unha pena que se desperdiciara tanta comida, porque ás veces, claro, quedanche dúas chichas, claro, pero pois pues son dúas chichas que se perden. Eh, entonces a xente, a verdad que moi boa acollida, sí. Eh, eh, eu quería decir pedirvos, non sei se o teñen, se o tendes ou non o, o asunto isto eh, publicado, pero sería interesante que mm, os que nos están a escoitar, os que, que teñan ganas de, de de algunha fotografía dese evento, non? Que, que que quizás na, nalgúna páxina vosa tamén pode existir, non? Sí, nas nosas redes, de feito, eh, amas de casa eh, de Mazaricos en Facebook, que, que temos Facebook, mm. de, de amas de casa só temos Facebook. sí. Mm. Eh, temos hasta vídeo de como facemos as elaboracións. Mm -hmm. É verdad que as, eh, o que non temos eh, o que non temos plasmado, por decir de algún xeito, son medidas, porque non hai medidas concretas. Sí. Nos vamos un pouco a ollo. uh sí, sí. xa masa está blanda, pois un pouco tal, si vemos que xa non lle, es que non precisa máis eh, grasa, pois xa non se lle bota, mm. é un pouquiño a ollo. Estas medidas son todo, o sea, é xente que o facía antiguamente con súas aboas, uh -huh. entonces foron aprendendo a ver como está a masa, se a masa permite máis grasa, pois máis grasa, que non a permite, pois xa está. Entonces, as medidas sí que non as temos, pero a elaboración medianamente mm. eh, vese nas nosas redes está todo plasmado en vídeos. Vale, perfecto. E temos feito shows cooking tamén, eh? Mm. Para, para enseñar, pois pues eso, porque hasta que te ves camasa na man, non sabes valorar si eh, precisa máis grasa, non a precisa, sabes, esas cousas non se ven hasta que o amasas, entonces pois eh, eh, temos feito shows cookings, mm. e que moi, moi boa acollida, pero bueno, E, eh, e todo iso amenizado con música, teño entendido, que tamén hai... O, Hai sempre, sempre, sempre. <laughs> Iso que non falte. Iso que non falte, que é unha festa, sin un jaiteiro. Aí está, aí está. Home, ah, bueno, por favor. Os, os que se metan nas redes saberán que, que ademais, ese bolo de poto, me parece que, bueno, cun, cun módico precio, ti, iba acompañado dunha cunca, verdad? Que... Sí, bueno, o módico precio é o, o precio do prato. Mm. O sea, damos un pratiño eh, de barro mm. eh, feito por unhas, unha asociación, ahora mismo é unha asociación eh, daqui de Mazaricos, bueno, no, da comarca, o que pasa que é, é dunha, mm, dunha mm, como se chama, dun Cerámica. municipio colindante, sí. pero que son eh, xente de Mazaricos que está ali traballando con discapacidade. Entonces, ah. estamos collendo a eles claro. e o precio eran 3 euros, que é o precio do prato. Do prato, xa prácticamente. Nada. Sí, eu chamolle Entonces, pero quero decir que é un, unha sí, cousa de barro. Sí, é un pequeno. De, de barro, o sea... Eh, exactamente, eh, eh, vai firmado con bolo do pote de Mazaricos, Cerámica. e iso fano esta xente discapacitada coa que tamén colaboramos, uh -huh. e, e o precio é simbólico, porque obviamente con 3 euros non se paga a ración que levan, nin o traballo que hai detrás. Bueno. Que non se trata diso tampouco, é unha é unha degustación gratuita. Sí, entre sí. comillas, a ver se si me, bueno, cobrando eso, pero bueno, porque añadimos o plato. Entendido. Porque sabes, eh, eh, eh, empezamos a añadilo hai tres anos hmm. a razón de que, bueno, os, os eh, estábamos utilizando o, o típico plato de, de plástico. Hmm. Eso a contaminación que trae, pois pues claro. Quixémonos pasar o de, o de cartón, Que sí. pasa? O bolo de, de o bolo de pote nos dámolo quente. Eh, no de cartón... Xa te digo, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Era unha loquería. Sí, sí, entonces sí. dixemos, bueno, temos que cobralo porque obviamente pois pues, sale, non sei, sacómolo o resto gratuito. Lógico. Entonces eh, dai saliu a, a suxerencia do prato e eh, é, é, é moito millor, eh? Sí, moito sí. máis fácil a hora de traballar, moito máis fácil o comensal telo na man e comer. Sí. Mm, bueno, eh, eh, beneficia en todos os aspectos. É, eh, eh, moito máis sano, moito máis... Sí, eh, por claro, eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lógico, sí, sí. E ten moito trasfondo, porque ao mesmo tempo estás colaborando cunha asociación, eso. estás... O sea, ten... Bueno, pois todo lo non ten nada negativo. Un complemento fantástico, e ademais, eu por eso quero poñer en valor, por eso lle dixen que, que levaba un, eu dixen unha cunca de, de, de barro, pero que, que ten moito que ver precisamente porque colaborades, colaborades con, sí. con persoas que teñen discapacidade e teñen e, eh, eh, eh, bueno, levan a, levar adiante ese traballiño fantástico. Bueno, a Asociación de, de, de, de Mulleres, a Asociación de Amas de Casa de Macericos non fai somente eso, tamén teño entendido que facedes excursións, tamén participades na, na festa, é dicir, na fuliada e, e tendes mm, mm, rapaces novos, vin aí na, na, nas redes algúns aí bailando e tocando. Sí, a ver, nos aparte de eh, eh, a, a, a ver, o tema a Asociación de Amas de Casa, pois o, o que elabora a parte do bolo de pote que o intentamos levar alá onde nos eh, nos reclaman e podemos sempre vamos con o noso bolo de pote orgullosas. Uh -huh. Eh, aparte pois facemos excursións, eso, cursillos, eso, eso, charlas formativas, charlas informativas, sí. bueno, un pouquiño de todo abarcando así un pouquiño de de formación. E despois temos a asociación eh, que é cultural, uh -huh donde, pois sí, temos unha escola de mm, eh, tradicional, donde damos pandereta, gaita, bueno, cal, eh, todo tipo de, de, mm, de música, de, instrumento e baile tamén. Entonces, pois empezamos desde tres aniños, Caray. temos nenos de tres aniños, hasta as maiores que incluso teñen cerca de 90. Carai abarcamos aí ah, esa sí, franxa toda. Sí, sí, que me dixo, dixo non sei que me dixo que ti, algo de ti, como Cultural... Tinxideira. Eso, eso, Tinxideira. Porque esa, tinxideira, eh, sí, sí. o de Tinxideira cambiámolo polo do Orrio. Tenemos ah, que facer aí un cambio de asociación. Sí, sí, sí, pero, sí. pero é a mismo, o sea, o mismo traballo, entonces, pois pues, eh, agora conocémonos como Tinxideira, antes éramos Orrio, uh -huh. pero estábamos, bueno, eh, como que nos independizamos, uh -huh. vámoslo a dicir así. Bueno, pero colaborades eh... xuntamente, quere decir que todo eso ven a ser, é dicir, as amas de casa están aí, no, no, no, no hallo sí, sí, do, sí. do asunto. Sí, e despois, bueno, todo en todas as colaboracións, o sea, hai unha nas cabalgatas de reis, pois chaman as amas de casa para facer a súa colaboración, imos axudar, mm. eh, no dos eh, en carnavales, mm. eh, entro, en todas as actividades que leva o Concello, Carnaval, cando sí, nos reclaman, sí, sí, aí estamos. Sí, sí, sí. E despois unha festa moi popular que estamos tendo con moi boa acollida, eh, é unha romería como antiguamente se facían nos, nas aldeas, mm. que viño o jaiteiro tocar a aldea, que era a eh, festa eh. que... que sí, e chamamos, sí. bueno, que, que non é que lle chamemos, é que é así, chamas o Suleiro da Bicha. Ah, sí, sí, sí, tamén, tamén mo dixo a Lourdes, sí, sí, unha... unha eh, Efectivamente, bueno, pois pues ese Suleiro da Bicha, verdad que estamos tendo moito moito acollimento eh, estamos, a, estamos pensando incluso a ver como facemos cas entradas, porque sí. vamos ter un overbooking en cero coma. Sí, sí, Pero, sí, bueno... Sí, sí dixéramos, me parece que foi en novembro, non? A última vez que, sí, que, que fixeste. Sí, eh, sí, sí. no, nos últimos... Antiguamente, o sea, empezamos pondo no último fin de semana de novembro, pero ás veces como coincide que non fai falta solaparse con nadie, uh -huh. e nin a solapar a ninguén, pois Este ano, por exemplo, é o 21 de novembro, o, último, o antepenúltimo fin de semana de novembro. Ajá. Norma, cadra sempre por aí, o sí, o último sí. ou o antepenúltimo. Sí, sí, un Pero su, su, eh, eso, su leiro da biche, ruada, que ten ruada, ten hai tamén hai pinchos, teño entendido sí. tamén, sí, sí, sí. Mm, sí. sí. Nos, nas nosas actividades eh, da Asociación eh, Folclórica sempre temos un petisco. Sí. É dicir, facemos o festival de fin de curso, sí. damos unha merenda. Que facemos un pasabares, pois sempre temos un petisco, porque, bueno, é unha maneira de agradecer tamén a quen está mirando, pois que teña, como se sole, sole un facer, eh, ou mm, pola tardiña, a hora de merendar, ou ao, pola mañán, antes de xantar, pois un vermú cun con, eh, con petisco ou, bueno, sempre temos así un algo para, para acompañar ese é moito máis llevadero. Sí, porque a verdade que o que está actuando xa está, bueno, facendo a súa labor, sí, pero que está mirando ao fin e ao cabo sempre iso no mesmo. Está se non entende moito, o sea, se está vendo o seu fillo, sí. mm, é ah. sempre a mesma rutina. Entonces, se tes un petisco, lévalo de outra, de mellor maneira. Sí, Entonces é unha maneira tamén de agradecer acompañar, e acompañar claro, o claro, claro, claro o festivo. Laura, é, eh, é un placer falar contigo e, e saber cousas da, da vosa asociación. Por certo, tamén... Bueno, pois pues estabas so, máis que convidados. Escoito unha cousa, a, a, es outro ano, me parece que me de que, que tiverdes unha excursión feiticeira que tivestes ali en, no Carballiño, non? Eh, sí, eh, sí, esa foi a última excursión que fixamos, sí, Estuvamos ves, no Carballiño, sí. Estuvamos visitando monasterios, a igrexas, sí. Moi ben, moi ben. Con Eso... guía solemos facer, bueno, algo algo cada ano productivas, unha. Eh... Cada ano unha ou dúas, non? Depende, efectivamente. De feito, este ano xa, xa plantexamos unha e despois o tempo tivemos que cancelar. Vale. Porque o tempo non nos deixou facela. Vale. Eh, porque tampouco é necesario ir chovendo porque non se aproveita. <laughs> tamén, tamén, pero, tamén. pero sí, solemos, depende, poden ser dúas, tres, unha, sí, sí, dependendo sí, sí. un pouco como, como, se, vaya, como se plantea a situación. Como se vaya sucedendo unhas cousas, moi ben, moi ben. Efectivamente, sí. Pois Laura, é un placer, unha honra. Eh, eh, volvemos a dicirche que, que seguides tendo moita sorte porque nós somos talismán, ou seja que adiante, que bueno. seguro seguro que seguides tendo moito éxito, a colleitar moitos máis éxitos. Bueno, pois moitas gracias. Veña. E aquí estamos para cando irades vir, non tedes máis que chamar. Eso faremos. Seríades benvidos todos. Ve, moitísimas grazas, unha aperta vale. grande a ti e a todo o equipo que dirixides aí as amas de casa. Vale, pois pues serán dados. Veña. Veña, un saúdo. Un saúdo e moito, moitos parabéns. Veña, vamos alá. os beijos que eu te dei, que eu dou-te os que tu me deste. Foste tu quem prometeu nunca mais. Bueno, queridos escoitantes, queridos seguidores, eh, así foi decorrendo o noso por, programa de hoxe. Eh, moitísimas gracias por estades aí. O, a semana que ven voltaremos outra vez o xoves, xa teremos aquí o noso o compañero Armando Fernández, eso lle desexamos. Eh, o que vamos a despedímonos con unha peciña de música, con varias eh, intervencións de Antonio, Antonio Zambullo, que como escoitamos esta peza de música en portugués, continuaremos con co, co, co, co noso idioma irmán o portugués que eh, ten pezas extraordinarias eh, con ela me despido ata o vindeiro xoves queridos escoitantes que teñades unha feliz semana En que eu lá na cidade teño que eu lá na cidade teño quem penas por mim padece meus olhos para tua força.